Нерви хибили не тільки у жінок. Місіс Кет мов би, перехопила його думку. І не для всіх чоловіків. Я Філа знаю трохи краще, містере матрос. Булата ж тепер збагнула ті її погляди. Не довіряйтесь йому. У нього нервова лихоманка. Вона дивилась на Філа марша з поблажливим співчуттям, наче педіатр на хвору дитину яка куражиться і не хоче ковтати гірку сіль. Третім спустився японець, а четвертим француз. Потім згори подали речі. Тоді Мансен заходився спускати собак, зв'язаних у мішку подвоє. Булат із Жаком Антуаном визволяли їх з мішків, заспокійливо погукуючи Ах, ах. Настрахані собаки тулилися до людей і поводилися дуже мирно. А за дві години всі люди вже були внизу. Сонце ще тільки наближалось до заходу, та на крижану ущелину почала спадати ніч. Філмарш був значно кволіший, ніж учора. Де ночуватимемо? спитав Булат. Начальник лише здвигнув плечима, і він зрозумів, що слова місіс Скет не були позбавлені сенсу. Професорові належало дякувати за те, що він героїчно переніс важке спускання, хоч більше побоювання спочатку викликали Естрада і африканець лорд. Естрада тільки довго розхвалював канадку. Які бувають у світі героїчні жінки. Він по-своєму боровся із заздрощами. Я обов'язково напишу про вас. Коли ми заночуємо на дні цієї прірви, думав Булат, ми вранці ризикуємо прокинутися знову в морі. Припайна крига ще не встигла змерзнутись у суцільний моноліт, і якщо вночі зніметься вітер, айсберг може легко відчалити і потрощити безладно наверганий припай. І тоді ми опинимося не тільки в морі, а й на його дні. Булат поділився думками з рештою членів експедиції. Начальник байдуже кивнув, і всі почали гуртом переносити речі на протилежний берег ущелини під материковий бар'єр, що здіймався приблизно до рівня їхнього айсберга. Турбалом бідкався за мотузком, якого мусив лишити на крижаній кручі, останнім спускаючись униз. Мало не плакав і за людорубом коли вранці доведеться дертись на цю стіну, то помучимось без отієї линви та другого лідоруба. Трохи линви ще було два шматки по 50 футів. Місцину для ночівлі розшукали в пітьмі. Намети поставили щільно один до одного. Лишили на чатах двох вартових Жака Антуана і Хоцудая. Вітер завивав десь високо вгорі, але в наметах цілу ніч панувала повна тиша, навіть пад не хропів. Сонце зійшло близько шостої, креснувши по бар'єру над головами полярників рожевим вершком. Айсберг стояв на місці, але Жак Антуан приніс новину. Між айсбергом і припаєм утворилась тріщина трохи дужчий вітер міг би віднести його в океан. Виявилося, що намети стоять на невеликому п'ятачку в моноліті материкового бар'єра. Люди розділились на дві групи і почали обстежувати бар'єр. Булат із Потоцьким та клуб 30-річних пішли на північ. А Жак Антуан, обидва водії та сеньор Естрадо з японцем на південь. Булат із групою здолав кількасот ярдів торосистого припаю і повернувся ні з чим. Бар'єр висотою не поступався айсбергові, неприступний і стрімкий, наче нова фортеця. Зате повідомлення Жака Антуана схвилювало нас усіх. За півмилі на південь починається бухта. Вхід вузький, а в бухті туман і нічого не видно. Обстежувати бухту пішли втрьох.